Joseba Lakaja, izkuntzalaria, filologoa, ikertzailea eta euskal osoa zira. Euskal iztegi historiko etimologikoaren eh, zuzendaria ere. gaur eh, aurkeztu duzu, lan eh, potolo hori. Ega gozu lehenik, zer aurkitzen alden iztegi etimologiko hortan nobedadeak nolazpait ba, e, horretaz hitz egitera eramaten gaitu, baina azken finean e, eh, Euskaren eh, historia ikertzeko bueno, egin diren saio zenbaiten garapena da, beste dozein e, izkuntza garatutan izan dezakezun e, bezala, ezta? da? Frantxasarenak asko dira, espainolenak ere asko dira eta diferenteak eta beraz, bueno, ba, gure e, Euskalaritzaren e, historian ba, iritsia zen momentu bat bat, eh, bazen heldutasun bat, onelako lan bat eh, egiteko. Eta, bueno, behirutu zaigu, eta zorionez izan dugu e, Euskal laguntza, azkenengo amarrutetan, bueno, ba, zuela olako talde, iztalde, bueno, polit bat egin, bat familia, eta 2006 eta bat itzatera dira kabuan, badira beste batzuk ere landuak etorkizunerako, baina orain gozauna izan dugu atera, ba, horren bitartez nolazpait Euskararen barne historia hobetu dialekto ezagutzeko horrek esan edo ba, fonologia, edo morfologia, edo sintaxia, edo dialektologia, olako, olako gauzak. Ida, historiko eta etimologikoa, hitzaren jatorria? Ez jatorria bakarri, baizik eta haren familia, haren evoluzioa, eh, haren adierak nola aldatuaz joan diren, haren balio sintaktikoak ere nola joan diren aldatuaz, eh, nola espait, lehenko jatorria, benetako, egiazko, esan nahi eta hola, bueno, bada jendia, horrendik horretan pentsatzen duena, baina hori nik uste etimologiaren adiera oso zaharra dela. alegia e, ikertzailei gutxiago interesatzen zaiela, bueno, ba ez dakit, e, nola esaten zen alako hitza duela 2000 urte edo ez dakiz er, baizik eta gehiago nola joan da hau e, aldatuaz, dialekto diferenteetan forma ezberdinak hartuaz, edo mende diferenteetan forma ezberdinak hartuaz, baita ere kombinatuaz maileguekin edo beste Euskal Herro zarrekin, eta bar. Beraz, azken finean ez da formato bat baizik, e, e onena, ba, izan ziteken, eta izaten dira, baita ere, ba, gramatika historikoak, beste modu bat esantoratuak, eta, bueno, haien, beste eh, eh, biurketa bezalako zerbait izango litzateke, hartuaz eh, iztegi formatua, ba, hizkuntzaren barneko historiaz hitz egiteko. Hori da. Lan genera eramateko zerotik hasi zarete? Ez, ez. Bueno, nik ez dakit beste alorren batean zerotik inorrazten den, baina gurean ezin da zerotik eh, hasi. E, guretzat referentzia nagusia da, hizkuntzaren historian eh, denentzat e, bezala, Koldo Michelenaren obra eta, bueno, haren ondotik etorri diren eh, gauzak. Bai filologian eta bai e, eh, lesikografian, gehi, e, um, bueno, ba, zera, ez da, itzen analizian eta olako kontutan. Baina, bai mitxeren entzat eta bai guretzat, izkuntzelaritza diakronikoa ez da hemen bukatzen, esan nahi da, ez da ez Euskal Herrian sortu, ez bakarrik Euskal Herrirako sortu. Eta, mm, zergatik ez, profitetu gaitezke, azkenengo egun edo eunda berroita marrutetan, ba, Alemanian edo Frantzian edo Inglaterran edo beste toki batzutan izan diren da izaten ari diren aurrerapenekin. Are, e, bueno, gugandik aski urruti gelditzen diren, ba hizkuntza australiarretan, ezta? Ba, bueno, badirelako haiekin ere oso urruti izan arren, oso ezberdinak izan arren, ba zenbait eh, parekotasun interesgarri direnak an ere ikerketa onak egin direlako eta interesatzen zaiguna guri hain justu ikerketa onak izatea da. Eh, azken finean geure esparrura eraman ahal izateko, ezta? E, zerotik ez da inorrazten. Ez datuetan, ez ideiet ez eh, antzerakoetan. Hori bai, bakoitzari aldela aitortuaz berea, edo gukarekiko daukagun zorra. Hoja gertzen dira, e, euskarak dituen izguziak, ez? Ez, ez, ez, ez, inolaz ere. Nik ez dakit iztegirin batean eh, agertzen dire, baina agertzekotan hori orotarik euskal iztegire lana izango litzateke, eta hola, ez da, gainera, uste dut, e, en fin, eh, inork ez dizula esango nire iztegian, eta bestela, gezurretan ari da nire iztegian izguzia datoz. Baina gure kasuan gainera gutxiago, ze gure asmoa ez da, e, euskal hitz guztiak hor sartzea inundik inora. Baizik eta e, eh, obekien aztertuta dauden e, eh, itzen e, eh, sintesi bat ematea, familia kantolaturiek eta barreta bar. Beraz, e, ez da kontua inorkestu sartzen, e, ki, gramatika bat egiten duenean, e, hizkuntza horren e, zenbait hitz baino, ba nola funtzionatzen duen gramatikak uh, eh, beste gabe. Obekin aztertua daudenak, obekin ezagutzen direnak, eta bar. Eta nolazpait, aztertu gabe daudenak, edo sinisten ez ditugun eh, iritzi bildumak dituztenak, ba horiek ez dira sartu, noski. Eh, jerarkia batzuk daude, eta bezgaraziko, ba, noski, gutxin ezagutzen ditugun hitzetarik, baizik eta lehenago, bueno, bai, lekukutasun importanteak eta baita ere azterketa importanteak izan dituztenak aurretik. Edo, guk pentsatzen genuela, ba, aurrekoari buruz zerbait aportatzeko genuela dela. Guk zelula ez dugu sartu. Euskal iztegi moderno batean zelulaitza, hitza, ba ezinbestekoa da. Hemen ez, guk ez dago zelulari buruz, zuk edo nik, eh, etxean eh, izan dezakegun idea baino gehiago. Orduan ez dugu sentimetro erdi paperean gastatuko mundu guztiak izkin gauza kontatzen. E, hori ez da iztegi etimologiko baten lana. Da lan hortan, uh, eh, Euskararen jatorri eh, atsemateko saiak era edo olako pista batzu edo bat ere. Ez, nik esango nuke ia kontrakoa. Ezan eh, nahi dut, e, zetan e, berrereketak egiterako orduan eta etimologiak egiterako orduan, horrekin lotu da baita, ba, izaten dira bide ezberdinak izan dira historikoki. Bat da, aidetasunen bilaketaren bitartez, ba, ehm, bueno, e, horren iragan eta bete ere egitura momentu batean duen egituraren alderdi ilun batzuk argitzea hori e, eh, pagotsa da nolazbait ongi ezagutzen diren hizkuntzetan. Ba, ezagun e, frantsesaren eh, iluntasun asko espainolaren edo rumaniaren bitartez argitu litezke edo guztien ama zen latinaren bitartez. E, bueno, euskaraz hori egitea zaila da. E, zinezko esango nuke. eta batez ere konstatatzen duguna da orain arte egin diren saio asko mundukoia euskuntza guztiekin edo askokin modu arbitrarioan e, erkatuaz edo lotu nahiaz e, Euskara, ba ez dute lagundu ezertan ere eh, benetan lendik eh, ezagutzen ditugun arazoak konpontzeko. Ez dakit, mm, bat esatea ba zergatik irugarren pertsonan e, datibuan oba dago eta horrek ez dauka ergatiboko markarik, zateo baterako, ez da? E, ba ez dut ustori konparaziotik ateraliteken zerbait Beraz, oso ondo dago kanpoko hizkuntzetan ikasten duzuna, baina ez nahi eta nahi ez euskara eta hoiek jatorri berekoak direla e, esateko. Gauza, asko ikas zen ezakezuk, zure familiako e, estiren e, pertsonen gandik. Bueno, hori bera gertatzen da, e, hizkuntza bateko hitzekin ere. Bukatzeko, iztegi hori nori zuzentzen duzue? Adituei? E, bueno, lendabiziko irakurleak, e, bueno, arituak, e, arituak eta adituak izango lirateke, esan nahi dute. Edo zin ikerketetan, bada joko bat, nik ematen dut, baina gero hartuko dizut. E, guk jende askoren gandik hartu dugu, eta, bueno, ba, noski, ordaina ere eman behar da, nola azpait. E, eta, bueno, ingurukoen artean ere, ba, noski, pentsatzen dut, izkuntzalari, eta filologo eta hoien direla lendabiziko bezeroak, baina ez bakarrak, zeren eta lan pixka batekin, eta horri iriziak apur bat eh, alde batera utzita nik uste dut edo zein pertsonak, gauza nahiko argi idaziak eh, baitira, eta batez ere aipatu den bezala eh, aurkibide asko dituzte, gauzak erraztearen eta hola, ba nik uste dut ikas ditzakela, ez berak nahi dituen gauza guztiak, baina bai hor dagoen kontu ez, esan, ez berak nahi dituen gauza guztiak, horrein dik gauzasko egiteko gelditzen delako, eta ez daudelako iztegian, ez beste gatik. Eta, bueno, ba, mesedegarri izan liteke, ba, nik uste dut, e, jende askorentzat, beste batzu nahiago izango dute atxaga irakurri eta ez da guinengo arazorik, e, bi gauza posible dira.